Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, souvent hein, sur les grandes causes euh, emblématiques, euh, le national organise. Hein. Alada kausa hundientzat, maila nazionaleko gertakari zonbait inposatzen zaizkiela tokiko egiturei, baina guk deliberatu dugu elbarritasunaren aste nazional hori bi asteaz egitea, zeren buruko osasunari buruzko aste nazionala baita ondotik, beraz guk tokiko elkarteekin bi asteak batu ditugu. Ola, bi elbarritasunak mentala eta fisikoa aldi berean ditugu, beraz, bi astez. thématiques autour du handicap, à la fois le handicap physique et le handicap euh, psychique, soit traité euh, au sein d'une même manifestation euh, qui durera effectivement deux semaines. Un programme très riche avec des conférences. euh, avec une marche solidaire sur le bord de mer. Egitaraua izigarria beratxa, mintzaldiekin, elkartasunezko ibilaldi batekin, urritasunaz unkiaden neskabatekin egindako mari urten izeneko filma, konzertu bat, eta azkenik, martxoaren amabostean, gertakari polita, elkartasunezko baskari bat, ozean, espazioan eta baskaria bururatuko da, elbarrituen dako, jargi bat eskaina izanen baita hauza pezaren parte Hein. Euh, pour des personnes en situation de handicap, euh, remise qui sera faite par Monsieur le maire lui-même.